Ya nduk, samangko bintang tamu penyanyi pun Roko Mas Percil, Mas Yudo Bagia. Katuran munggah marang sasono pagelaran kairingan lelagon taning Mas Percil pribadi. co, ya, Cok, dados. Sugeng Galuh dumateng panjenenganipun Bapak-bapak keamanan kami sedaya saking Kapolsek Wonotirto. Sugeng angayahi tugas mugi Gusti tansah ngarirani dhateng Sugeng kalu apa iki? Sayang aku kangen padamu Kangen beneran hanya untuk kamu Sayang aku cinta padamu Cinta beneran hanya kepadamu Kangen suara deh Wilujeng dalu, Mas. Dalu. Dalu bocane. Nggih. Limbo. Eh, eh. dalangnya nah, Pak. Nah, nah, Pak Jagung, Pak. Jakun. boleh Alhamdulillah sakit kepanggih malih. Nggih. Wonten desa ndi, Dik? boto sumber boto Kecamatan sumber gedeng, Kabupaten Sumber Rusuk lho Pak Ngawur. Lah piye ngancani. Dados niki Desa boto Nggih. Dusun Ngadirjo. ngadi rejo ana jare sumber genteng genteng lha sing SMS kuwi ya wah dalu niki kula remen sanget mas nggih kula mboten lho lho lho kok mboten seneng kabeh seneng ae kancane senep kok ketemang lah sebab e kembung lho perutku masalahe apa dalane piye dalane lho kaya apa ki jebak do eh kaya obat nyamuk Kaya ate kaya ngono ya dalan Pak Daya. Ngawur. Dalan ora nggih apa-apa iso seko iso nyut nyut nyut. Lho ora masalah to kowe tapi kan halus. Halus apa? Genah halusne lho. Dalan kaya pipine perawan sing apa? Sing kukulen kok. <laughs> Dana ya urung kok. Oh iyalah ngono to. He mbok bilih mangke pemerintah Desa Sumberboto dengan adanya dana desa maupun ADD saged ing mangke nyengkuyung dateng lajune pembangunan khususan ing laladan Ngadirejo. Ngadirejo. Eh. Iki sowan gone bapak film iki lho. Film apa? Purno. Parno Ya cok cengkelmu ngono. Warno. Warno. Lihat aneh kaya oh Bapak Parno. Pak Parno kali. Sarimbet ibu, kenal apa ora buke? Bu e? sapa? Oh, ora ngerti weh Bus. Alah ora ero. Bus. Hmm, hmm, hmm, Nur. Ah, ora iso. Dar. Ah, ora ngerti. Bu Supri, Ora ero. Sopo? Bojone Pak Warna ta? Sopo, Pak? Bu Parno. Lah. Oh, iya cok cengelmu. Kagungan kersa mantu mala kramakaken putranipun. Nggih. Putri panjenenganipun Mbak Suliana pikantuk kalian Mas Sugeng Santoso. Ugi Mbak Claudia pikantuk kalian Mas Rokim Ya ampun. Mbak Iki... Suli Asmo Kinario Jopo, Ya iya, Pak. Sui soko Bu Eli soko Pak E. e lah ono ki anane ya ngono kuwi iya, dadi iya. antarane bapak karo ibu dadine Suliana hmm. karo Mas Sugeng Santoso Mbak Claudia kalau Mas Rokim. Iki anu ta? Mantene loro ta? Ha ah, nggih. Mantene loro. Pak Parno yen nanggap ping pindho pisan ngene iki sanes. Oh, wong ben ngirit kok eh, jenenge ben ngirit iki kan ya bebas to Pak Parno. Tanah entuk jodoh kabeh kok. Eh. Ngono ya bareng nyapul kok. Yo ben ben ngirit. Mas Sugeng masakane yo ben ngirit, hidangane yo ben ngirit, tae seger dik. Nyapa? Sing gawe weruh. Sapa? Pairin. Ya ampun. Leren sing gawe teh yuh yuh jan hebat masakane ya enak lho masakane sapa sing gawe sugiem oh mbok giem ta ya ora apa niki manten niki bos manten lha kon ngapakne manten ya didongakne to moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah enggal kantuk momongan nek putra saleh putri salehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama nggih ngono ndongakno manten wis pas Pak Parno kok dalange Pak Jakun dagelane Yudha percil ki wis pas umpama apa kagungan kersa kok nanggap Pak Jakun karo awake dhewe wis pas mesti murah rasmo kinarya japa Jakun jak ki ngajak kun ki rukun ngajak marang kerukunan mulane Jakun ngajak rukun Yudha yu ki rahayudha ki adoh saka rubeda mesti entuk slamet mesti entuk tanpa rubeda apa-apa percil perki cutik cil ki telek dadi cil cutik telek iki kan wis pasno lho Dik sesuai Oh aku cutike telek <laughs> Iya Lah niku lho mboten Mas Napa pripun Percil perki ngapret cil ki cilik dadi cuwilik tek ngapret Enggak sampean ki bolone sapa jajal tak tekoki Lah kula ning kono tak bolo Pak Jakun kan apik Jakun ngajak rukun lho apik Jakun ngajak sing sapa sing ngajak rukun Lah Pak Jakun iki Ngopo mm. iso? Lah kok ra iso? Lah iki ngomong ra iso lho, Waduh. Lah dalang ket sore ngomong kok ra iso ngomong lho. Lho ngomong ngomongan karo wong ra iso iso isone dhewe kan tunggalane wong stres, Waduh. Lho lho lho. Oh, sik weh sik weh digenake. Kok tunggale wong stres? Lah iya sampean lho mulai jam pira munggah mau jajal. Pak Jakun kuwi ning daerah sebagai kami tuwek lho. Kami tuwa. Lah iya saking tuwane tuwek nemen lho Dik tadi. Sampean munggah mulai jam pira? Jam 10. Ngomong karo sapa? Karo wayang. Lah iya karo wayang iki sampean ngomong karo sapa? Dewi. Dewi. Heeh. Nah. Disaur-sauri dewe dijawab dewe. Sok mben Pak Do, hmm. 20 30 tahun kas. Heeh. Hmm. Kuwi wis mlakune kan ngono kan mesti ngono ke Pak Do. Iya, iya. Mesti Jejak keprak iya ta. Jejak keprak kan mesti ngene. Hmm. Pak Jakun iki petang puluh tahun kas mlaku. Iya. Wih, tadi ini wong omong karepe dhewe ngono Iya, Pak Do, kuwi wis to, aja rasa dadi dalang. Alung dadi dagelan lho. Ning ngene kok. Neng dalang niku sempulo ruripe kok, Mas. Lah kok saged? Lah nyatane iso awet sepo, Iso awet momong anak putu. Beda karo dagelan. Lha napa? Cilik setruk loro darah tinggi mesti mati nih. Wilo, dagelan ini cepet mati. Lah apa kan pas dag? Lho kuwi apa kowe iki lho? Sapa? apa? Aku pelawak Lo. Lho. pelawak beda ya? Beda. Beda. pelawak. pelawak pe. iki pelaku laki lante pikire wak waktunya digunakan untuk ibadah wajah aku lak wak iki luwak ngono apa piye ngono oh. beda karo dagelan dagelan beda dasare pancen goblok heeh gel gelem nyolong wae tanggane lan lan lian lian atau cengkelmu bosok di rumah sakit aku lo cel oh, nak nyapa tuh bos wes aku is urusan nuturi kau kan yang mantan iki ya ah. dituturi sing ngakeh kok nuturi siti ya apa wong awak mungkin yang kene kau ngomong kau tutur tutur kan iya. manten lah wes dituturi mulai sore mau ya wes karena naib dituturi apa sih nuturi toh nuturi manten ini mau ya, sama... manten ini kudu piye ya sing lanang omah omah kudu piye sing lanang mas muga muga ndang entuk apa iya iya dadi keluarga sing piye rumah tanggane ben piye anak-anaknya terus piye taidoni lho ngomalan sih ngomong ke rumah sakit lah kuwi lho Mas Yudo nggih dagelan kok gampang nesu gampang nesu dagelan kok gampang nesu ra entuk dagelan gampang nesu Wih cepet mate kudu lembah mana kudu nih sabar sabar sabar ya sampe bojone juga wong sabar bosok wih kok rumangsamu kudu sabar tahun ngarep karo Pak Parno konrinin nih. Dia jawab. panen tung jati oh, iya iya entung wah kuwi Pak aja mangan entung tenan apa aku dek kapanane mah entung enak lo makanan sehat banyak protein eh, lo kok bahaya bahayane nggon aku sore entung tak goreng tak pangan mm isuk metu kupu to Pak ning toilet isen masa wis digoreng barang cek dadi kupu eh, iki yo ecehmu menghayal lho rumah samu kakan mangan tung goblok kene bojoku kuwi mangan tung kok terus lemu awake lho lantung oh. sampean ora dipangan anak eh ya dilebari tak nih lebari tak nih apa lantung apa lantung apa lebari tak nih maksudnya maksudnya dilebari nih ngomah di tak nih di gua ora dipangan kowe kayak tak dongak mas Sugeng Santoso kalau mas Rokim yeah. itu dunia sih ngati-ngati wong lanang-lanang jenengnya Rokim Rokim eh. ini mesti penyayang eh Iki gak bakul saya atau pak Ungrok ini lo tegese rokem ini saka tembung Arab lo penyayang tegese ngono lo lo hati-hati apa lagi lah menyayangi Mbak Claudia lah langkul limang tahun kas menyayangi liane bosok no ya ora mungkin lah kapan menyayang aku kira penyayang kita tegese sayang karo Mbak Claudia nah, nenek liane hati-hati wong lanang sok-sok ngomong iya iya oh ngene iki tas manten ya ya Dik aku ya mung karo awakmu cintaku hanya untukmu kuwi biasane ngono kuwi manten beda loh tak omongi ngapa aja percaya karo wong lanang tenan metu sithik kudu didelok kuwi metune ning ndi wong lanang saiki bune ning kota ngono niki golek apa golek bensin golek bensin mbok lindodaya apa ning dina iso laran ning kota ora mulih rada suwi Lah, ngene nyapa yo golek purel to bocah-bocah lah mesti ora bener ora ape ora mungkin golek purel ning ndi jajal ning ndi sing murah ning ndi ya angkrik beli tar sarat-sarat daerah ndi pasar ngono ya pironan 70 ya, masuk ning kono 70 enak ngono ora gelem ngejak lah lah yo ora oleh kok ngono kuwi jadi kudu sing ngati-ngati Mas Rokim karo Mas Sugeng iki lak dikai kepercayaan ya kudu sing ngati-ngati Mbak Claudia karo Mbak Suliana penyanyi iki Suliana penyanyi endi Suliana Mbak Suliana iki ya kudune tanggung jawab ya tetep ta sebagai seorang ibu IBU ikhtiar bisane utama ngono lho Pak diarani bapak bisane anak podo antuk kamul ya dadi podo padha iso tanggung jawab e. hmm. kaya contone nun aku ora ora ora nuturi manten nom sing nuturi manten tuwek-tuwek ngono kuwi lah nyapa nuturi manten tuwek iki iki iki lho eh, eh, maksude lho Pak Jakun iki karo keluargane hebat lho Bu Jakun iki tiap neng pasar tiap neng nggon toko mesti digandeng karo Pak Jakun iya rungokno cil Bu Jakun mesti digandeng nek neng toko karo neng pasar lah sebabnya apa Pak sebabnya nek diculne jimuke apa-apa deh oh kowe ndelok ndelokno <laughs> sajane kok rapi enak mboten maksude Bu Jakun ini kreatif lho. Delok, ya kowe jenenge to ngajak rukun Tapi ngeten Mas Yudo. Nggih. Okay. Sampeyan aja sok niru logate percil. Mboten mboten wong percil. Percil niku logate arpa wis amengku garwa ning logate ciri khase eling lan waspada. Nggih niku, mata keranjang, mata keranjang kadang ya pikulan, kadang ya tomblok. Wong apa to? Eling lan waspada. Nggih. Eling napa Pak Jagon? Eling yen to ning omah duwe bojo. Waspada. Sama lek konangan. Lho lho, eling lan waspada, eling ning omah duwe bojo waspada aja nganti konangan. Dadi dhewe lak nyimpen wong wedok iku dupi piye tekono aku. Ya ora bener ngono kuwi, Dik. Ora ning ngono. Wong e kudu sepisan kanggo selawase bojo kuwi kudu nganti tekaning pati ngono lho ah lho rungok ora entuk wong golek bojo luwih saka siji iki gak entuk lha ah. terus paling tidak ya loro Wah, kocelok ya kowe iki rumah sakit Kan mati ya cukup siji. Tapi nuwun sewu, Bos. Nuwun sewu. Jenengan lak mbok pilih golek bojone ayu apa elek? Oh lah kita elek kan mesti kurite wireng buri kayak mesti ini. <laughs> Omongan ini. Ini zaman gulek bocor ayu. Lah kalau niki yang tau gulek bocor nggak tahu sing sedeng sedeng. Yo rayu, yo elek. Oh ya bener gitu batu. Aku nak aku ayu, nak aku ayu. Oh cengoh weh. Lah kok iso ae lho. Cengoe wong golek bojo ayu. Lah kok iso ngarani cengoe lek sampe golek bojo ayu. Mari ngono kowe mati dhisik bojomu dipek wong bosok nelongso kowe ning dhuwur. Wah, ya ampun. Ya ora apa to. Kan nyodak kowe wong. lah lah ngono yo mbok dikekne kono didol saketan an kocok ya kowe iki jane yo gak maksude yo gak apa-apa nek rabi nek tanah yo ngopeni anak aja golek bojo ki ayune terus apa sugihe lah kok iso ayu iso luntur sugih iso ilang terus sing penting setia weh etan etan ngono lho Pak Dok lah kalau kasih sayang iki nuwun sewu mm -hmm. lah cinta itu bisa pudar tapi kalau kasih sayang itu tidak mungkin bisa pudar Pak apakah artinya cinta C I N T A ciuman indah namun tetap abadi asik asik asik asik asik hebat hebat hebat jangan mekrok tenan nih runge percil ngomong apa to nek kancane ngomong kaya tak jaluki rokok cinta dek cil rokok apa cil apa nggih cinta cuma indah namun tetap abadi hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam cinta tanpa pernikahan bagaikan rembulan tanpa bintang cinta tanpa cipoan ba bagaikan numpak becak nggak katoan wisis pak Dogo zaman dia ya samu ya enak enak Pak seneng aku ngono gue gak seneng aku parakmu mesti mrono lho itu awake dhewe iki nang kene ya dongak menghibur ya paling tidak penjenengane Pak Parno ya. Ikan kan piyayine hebat zakat wonge meneng Pak Dom lakune ngene lho piyayine sing budaya piyayine religi taat ngibadah iki Pak Parno Beh piyayine jan alus kok Mas alus alus hmm, sampai alus angelan kangelan kamu sowan alus alus ngantek kados glepung ngoten iki lho nggih mula kon genep kon genepi 18 ngono angel ngono jane nuwun sewu nuwun sewu nek kula piye piye wong kasar nek timbangane aman alus karo kasar milih Ya aku seneng alus to <laughs> Ya Paling tidak dadi among tamu manten nek wonge alus nuwun sewu mengene monggo lujeng pun, Pak monggo katerit monggo daripun wonten mriku. Eh Ibu ya ampun kados e paling sinten. Monggo daripun wonten mriku. Hmm. Monggo lho saestu daripun saking mriku. Lha lak kasar. Nek wonge kasar tamu teko. Monggo Pak monggo. Monggo. Dahare teng mriku lho Pak. Monggo. Dahare teng mriku lho Pak. Monggo. Iya angkring. Kasar iki. Oh ngono. Iya. Tapi basa enak wong alus. Basamu apa? Basamu lak wong alus lak waya kobongan omahmu. Lah kok iso? Umpamane kobongan gerutuk-gerutuk lak wong kasar kabeh nak. Woi, omahku kobongan tulung, tulung, tulung. Ndang disirami entek rijik jajal wong alus gerutuk-gerutuk mlaku klimi, klimi. Nuwun sewu, omah entek rijik, Dek. Rumah Wah, iya. Lah iki wong kobongan. Hmm. Lah saiki nek wong babaran. wong bayek babaran bayek dukun bayi menak sing alus lah kaisa monggo bu tahan napas lah niki lumpun alah wis buka loro kuwi monggo tarik napas eh wis ketok rambute langsung jarek monggo lho monggo monggo eh lho menak hmm. lah nek kasar lho lho lho sik lurak jempol batok dhel pra ceklek kabeh sikile Oh iya iya. Ya berarti ngene Pak Do, antarane halus kasar digolekne gone dhewe-dhewe. Ya nggih. Ya ngoten nggih pilih maksamu kok ah. Mbok pilih ngene awake dhewe. Ditungane Pak Do. Selawatan iso apa ora? Enggak apal aku. Lho kanggo Pak Parno to sing kagungan kersa ben entuk syafaate Kanjeng Nabi diwaoske selawat. Enggak iso gak Ben rumah tanggane bahagia ayem tentrem. Pak ora usah solan jak remi lho Pak. Nah, lho lho iki manten apa to goblok mungkin wong mantenan nek dijak remi iki lho. Penting melekan lho Pak kuwi. Iso ora? Salatullah. Ayo. Eh. Muni yo goblok. Hmm. Salatullah. Hmm. salamullah ngono lho kon muni <laughs> sauten salatullah salamullah ala tuhan rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wah gila aku sih salatullah ya wes tak gila lho kancane kok rumah saku gaya tau ngaku eh. gaya kok wongnya kan kudu ekspresi ah. wong rumah ramai judi enak to kok lha mosok enak Habib terus jelat iya enak apa piye kok wong jenenge hukum panggung jadi menguasai panggung awake iya, iya, dhewe iso iya, ora iya iya salatullah salamullah ala toha apa Pak Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habib ana genteng digawe apa ana genteng digawe omah omah gedhe omahe sapa omah gedhe omahe Pak pinter eh, pas yo <laughs> iso ae kowe yo eh, terus terus terus ana kayu gawe apa ana kayu digawe garasi garasi gede garasine sapa garasi gede garasi Pak Parno jeng jeng jeng kabeh ngene Pak Parno ya. Iya, wis ngene sing nanggap Pak Parno. kurungan go ada apa? Ana kurungan go ada Mano Manuk gedhe, manuke sapa? <laughs> Jangkrik. nyapa kayak kurungan bareng kocok ya nah, ya kudu iso, tau nek wong cerdas ya kudu iso anu gak kucing ra iso wong arep wis muni manuk ae tikus tikus ra iso wong kurungan dagelan iki kudu iso kudu iso gak pak jakun lho mangsamu pak jakun manuk nopo piye iso apa ora lho manuk lho pak lha lah kowe ra pengalaman lha kok manuk gedhi lho pak bosok lha aku ya iso pengalaman kok Mas yo angel to aku lah iso. Adane adane. Aku yo iso to. Nggih, gampang kok endang. Pak Parno. Alah. Ah, Ana genteng lho goblok. Opo? Genteng lho wangelmu. Ana genteng digawe apa? Ana genteng digawe omah omah gedhi omahe sapa? Omah gedhi omahe Pak Parno. kecil durung ah, durung teko kurungan iso mae. iso masih kurungan ya iso cah pengalaman apa padha lek kurungan kurungan gede kurungan iso alah sopo. kecil Bongko. kecil kecil ana kayu digawe apa ana kayu digawe lemari lemari gede lemari ne sapa lemari gede marine Pak Arno sokmu iki lho kecil kurungan iki iya iya manuk lho ya iya iya apa lah engko mbok ganti kucing ora iso manuk ya manuk kudu manuk lho ya iso iso ana kurungan kurungan wadah manuk ora enek kurungan wadah kucing wadah tikus ya ora enek ora kurungan ya jenenge kurungan ning dinggon wadah manuk ora enek kurungan wadah iki omong ae to iki iki lho wadah manuk lho iya iya wis ta ana kurungan ge ada apa kurungan gua dah manuk longko manuk gedhi manuk manuk gedhi kurungane gak sedeng didik manuke gedhi dadi kurungane gak sedeng lha Pak Parno ning didik Mang Pak Parno anu ning wonge nunggu anu tamu nemoni tamu terus manuke kurungane gegeden gak sedeng ngono lho Walah, oh, aku setiwas mikir. Pak Parno iki digawekne lagu saiki buke mbok gawekne apa ora? Bu, bu sapa tekok? Bu sinten asmane? Bu Sami. Bu, Podo lho. Sami. Enake manut kan padha to oh, sami sami mawon utawa bu padha mawon. Iya oke oke oke. Hmm. Isa prawe gakne bu sami. Isa isa isa. Tenan aja kurungan gak. Ora ora mosok bu sami arep mbok kurung lho rumah saya. Iya iya aja kurungan. Isa ora. Isa isa isa. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gedhi gadane bu sami. awer mlakune gandul gandul gandul <laughs> wong tanah wong ayem mantune loro dadekno siji akulane hmm. kalunge ya gandul gandul <laughs> gandul ana kerdus digawe apa ana kerdus digawe ada tipi tipi gede tipine sapa tipi gede gadane busami wene Pak tertingat ning ngono puluh in. Wah, gede ya. tenan weh Pak Aja kurungan Pak Ora ora. Ana gelas gua ada apa? Ana gelas gua ada susu. Susu gede, susune sapa? Susu gede kurungane hmm. gak sedih. <laughs> Ngawur tak ayo anu. ora pengalaman kok kancane kopi daerah <laughs> kene iki kudu ati-ati eh. nuwun sewu lho Pak Jan iki mengenek berita lho pripun oh ya iki lho beritane ya iki nuwun sewu lho niki lho Pak Kades Pak Lurah kalau wau SMS kalih kula nggih desa pundi mriku Sumber Boto. Sumber Boto bare kejadian heboh, Dik. Oh, kejadian apa, Mas? Enek wong babaran. Nggih. Wong babaran wong bayi lahir cenger. Niku cangkeme ambane sak lawang. saestu niku mosok to Dek sore mangtik ning daerah kene kuwi kok mokal es tu mereka kediri ning Malang asline kene tapi operasine ning Kediri lha iya kene daerah kene asline kene gawe ning rumah sakit Kediri cangkeme ambone sak lawang Dik wah lha untune sepira lho Pak untune sak gendeng-gendeng ya ampun bayi iki sak ya alise sak blarak ya lho padha Dik ya. sak blarak Dik ya, mripate sak bal Pak sak bal bal-balan ya ampun bal-balan tapi sing tuwa sak bal bekel oh alah urip Pak urip ya banyak cangkeme sak lawang nuwun sewu kejadian aneh lha nek sampean ya aneh banget lho sampean aneh opo sampean roh kowe bakul-bakulan roh kowe yo ngerti ta bar apa ki jenenge lapangan heeh mari ngene mau Pak Tasilat kono mari hmm, Malang hmm. enek bakul gedang iki gedine sak kentongan Pak ora mungkin ora mungkin bakul gedang gedene sak kentongan ngapusi lha sing mangan sapa bayamu sing cangkeme sak lawang ngono Pak loloh loloh ini kenapa enak <laughs> tapi nek ibu-ibu PKK kini ibu-ibu PKK kini loh hebat gak tahu hamba ini sesak ledoan ledoan ini ombo loh pak lah yang gak tahu hamba ini sesak ledoan ibu PKK kini lagi ini aku panggung rejo gak wajah ini gede lapangan pak pak alah banyolan lawas paling gue goreng tahuku paling <laughs> ah arek goreng tahu ku sing saledokan ta wi paling ora lah nyapa lah tak goreng gedangku sing sak kentongan ku mang <laughs> rumah samu iki eh, eh, tak tak wacane sik ngene sindene 1 2 3 4 5 6 itu 8 songo ya akeh menik lu platen bareng mbok hitung eh, iya uh, request lagu dari tuan rumah sayang oh via valen oh ya bojo ketikung wah ngene kanca mesra oh, iya so oh, berarti bojone kae berarti bojone kae lho iya iya bojo ketipung <laughs> iya ketikung ora ketipung ketikung, ketikung. jaran goyang aja nguber welas bojo galak bah iki ndak dipateni to bojone hmm. galak kaya ngene oh lagu kuwi lagu dek lagu iya dasare niki nggih wonten pamundhut yo Mas okay, okay, okay, saking panjenenganipun dulur kula lanang ingkang mijil saking Lodoyo siap Mas Hamdani nggih okay. selendang sutra kuning wah cocok nggih niki Selamat malam Mas Percil dan Mas Yudo dari Mas Boy nyuwun lagu semebiar dengan kerajaan jangan banyongi Mas Boy. Wah. Siapa tadi? Mas Boy siapa? Boyrin. Jenenge asline Boy. Mas Yudo. Dabu? Kula kok nate ngertos Mas Percil niki kok ben sore niku kalau mangsane ya pan, pas winanci senggang niku kok okay. mesti sobo teng pasar Legi Blitar. Nggih. Okay. Damel rock Oh, ngelone aku banci. Lah nggih. Wes ngelone aku banci. Jan kewes yen tau datus banci, mbok copo panjenengan. Aku mbok kon dadane banci koyo biyen. Heeh. Ah, ah. Pantes lah lawakmu dadi banci ya pantes niki. Niki tak nate operasi lho niki jane. Oh, nggih. Operasi kelamin jane karo doktere wis diwelingi seminggu aja adus sik. Lah kok rong enek seminggu wis adus akhire ya tukul Tukul neh. iso merenti merenti ngono nak <laughs> sampean ki enek-enek ae niki mbok iya, pilih penyanyi nggih mang pilih iki milih mbok pilih kabeh iso dik iki ora mungkin nyacat kualat iki yo genduk endah endah oke okay. Oke wis ki wis. Sepoti Mas ya. Sembarang. Cintaku azai konyang konyang kode. Karo kowe cahayu sing bakul pacen super resik tur ati laler yen ra petuk sing jirane sirang liya cintaku esek konyong konyong Mari pasang durung temok wali panjer modal bensin seliter motor utak setater tak ampiri ayo tak jak muter muter njaba njero yen diterusne mengko malah nyelot lukro. <laughs> Bisa. Ra indah. Eh, pipine kaya bakpo. <laughs> Iya, Pak. Sing kene bakpo kene kaya pentol. Waduh. Irunge kaya molen. <laughs> Janggute malah kaya awem. Niku apa buah noto napa Mas? Niki nuwun sewu. Niki lak buah menika mangga niki. Lah iso mangga tiket jenenge mangga kecut oh, lho. Oh, pelem mana lagi? Oh. Hmm, hmm. Dioncek, kresek-kresek-kresek ning jero nenek madune dipangane kelenyem, kelenyem kowe. Eh, eh, eh terus tengah nek peloke. Peloke wis entek terus diamuti. Allah. Iki. <laughs> Aduh. Pelok endah. <laughs> aku tuh sih ini aku kulitnya gak apa-apa non saya pun mbak Indah di dalam sang putih mbak panggung rejo oh panggung rejo gini tonggomu tau berarti tonggomu panggung rejo ini di zaman sumber aku ngayu nih kayak orang ngerti yang tonggonya ayu kok bisa Raro lho Pak, mripatku picek karo Ayu kok rumah samu. Aku aku hanya satu istri tercinta, nah. Pak. Ora mungkin liya. Ya lek nek liyane rada api yo golek, Pak. Ya ora bener. Ora rada maju rene, Dik. Nggih. Tapi eh, dalem panggung rejo, tas sekolah napa sampun? Sampun lulus. Lho, lah nyapa kok ora rapi? Eh, Durung kak. Durung rapi, tapi aku beda mesti wis duwe pacar. Ketara irunge kemringet. Padane sapi kuwi. Lho, pancen ngoten Mas Percil. Lha apa? Dadi wong wadon niku yen to empun brai. Nggih, brai. Niku irunge niki mesti kemringet. Lah, iki lho. titikane yen to wong wadon brae niku irunge kemringet nggih yen to wong wadon tasik legan lho nggih ning yen to wong lanang nggih angger pipis sikile dijunjung sisih niku tegese wis brai wo berarti wong lanang antarane keturunan kirik Pak Do lha kok nek wong uyuh terus ngene iki lho penek ora brae lha ya dene Pak Jakun iso ngene nyapa Pak Jakun ngetokne <laughs> non saya Mbak. Nggih. Eh niki buk pilih wonten kata niki jenengan buta kathah. kata sing pundi riyen? Mangke kula parai Kula. Oh, jenengan parai nggih? Iya, tak contoh nih. sama sendi Nang? Sendi. pokoknya jahat ikut tak Eh? Jaran goyang suka teki konco mesra, bojo ketikung, sayang, ojo ngumbar welas, nguber. Hmm. bojo galak, sing ndi iki? Sing iki. ngumbar welas. Eh? tapi Tapi kan teni ya. Eh. Dar, nadane dar. Sudar sapa ora kenal kowe. Sing ibuk jenenge Sudar. Ngawur ae. Sing ngebas kuwi Basuki. Lah sing ngibuk piano sapa? Aino. Lho, oh. wong nyatane panjenengan niku dikalahke sing ibot kok. Lah nek saged Oh nyatane tahun ngajeng niki insyaallah panjenengane ingkang ibot niku badhe minggah kaji. Lah Mosok. Oh, jenengan pelawak kondang asile akeh ning nyatane ya urung kaji wong nyatane niki sak tukang kibet lho taun ngarep arep munggah kaji. Ning. Masa nggih rupa kaya ngono. Iya, oh, sangune kirang titik, Mas. Lah lah ya urung berarti. kirang pinten, Cidik? Kirang sidak yuta. Lho ku 12 berarti sampean kuwi. Lah ngono padha mayak-mayak percil berarti. Lah lah. Tahun ngarep arep ngulon ya di Ngulon Pak aku Pak. Ning ndi? Tulung Agung. Eh, eh eh eh. Medinah ana lho Medinah. Lah Tulung Agung sik. Medion ngulon sithik lho eh, Medinah. Eh, tetep aja ya. Nadane nadane. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maneh. Oh, oh. Jadi sampean kudune mlakune ngene Mbak ya. kayak eh, eh, eh, kayak artis dangdut piye piye kayak artis papan dangdut papan atas ini dik iya, sing iya, gaene iya. ngecat lho ngecat kok sing gaene ngecat ke papan atas delon kok ya delon sik ya mari mlakune deh 1 2 3 4 seret Terus? Hai, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, ya. Saya. Ketika saya ya ya kaya nela karisma nah, kaya viapalan barang nela karisma siji telu papat Hai, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Lah. Yen ngoten nganu Mas. Mengke sedaya paranggono okay. dipun okay. cobi. Sedaya niki niki niki. Oke sapa sing nembang ya kuwi tak jajal. Paseh apa ora? Eh tangane tangane. Eh iki jenenge setruk tangane ngono kuwi. Ini lho kaya nyangklong tas ini lho kaya nyangklong tas. Lah, Dek, set. Ira tak mundur masuk percel ini marai marai bocah merung hey, eh, eh, hey, eh, urung urung urung urung dikokon ada susu tuh bocah ini nih, umpamane nih, umpamane oh ana yo masih bersama cantiknya dari kota Kediri eh dari kota Panggung Rejo ya dek kota yang sangat losok. mm. Padha karo kono. Anu, desane apa sana? Sumber Wih, <laughs> dari sumber agung koncone dewe ya yo masih bersama jagonya tempe keripik pak dong sumber agung tempe oh, kipas burung Uro. inilah dia masih bersama uh, artis sambel poka ya. itu sambel poka ini gue gue sambel poka pernah <laughs> <laughs> mesti roh sambel poka ya, apa tadi ora roh gue ini terong ah, alit lho Mas bunder-bunder sakmene to lak dikletus kowe turunannya ulo lah mangan kuwi tadi bunder-bunder sakmene ayo satu dua tiga yuk satu dua, dua. eh eh entul entul eh, no piye ta aja cepet cepet jadi eh, santai aja eh, satu dua waduh ah judo lho Ayo di film Hai kayak di film selamat malam bapak bapak ibu ibu assalamualaikum ya, ya. inilah yuk banci eh, pasar legi eh, sanes bos yo iya. bersama iya. artisnya sambal pokak Jawa Timur yo ji iya. loro telu papat Hai, selamat malam Bapak Ibu. assalamualaikum. Lah, kurang kurang jebles, kurang jebles. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baleni eh. Bapak Ibu. Hai, hai. Sing rada centil. Hai, Bapak-bapak Ibu-ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Eh, eh, eh. ayo yo bersama artis sambel pokak sumber agung ayo siji loro terus siji loro telu papat hai selamat malam bapak ibu assalamualaikum loh loh loh tapi aja mbok jentit nih ngono loh apa nih jamu lo nah angel di angel di kita perlu nenggonmu perlu nenggonmu rong minggu lah paling ora iyalah Tadi deh, Ya tadi cangkem yang aku di bojo eh, malah gue ning omah. Maksudnya marah ibu Hai, Bapak, ini ada ciri. Hai, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Nah. keluar angel eh, nih Assalamualaikum ini Assalamualaikum nih gulu Gulune rata jan. Belajar orang ngendel, belajar ngendel ya, dah. Cici, nah, nah. orang luwes sih. Cici, loro, telu. Ji, ro, lu, pat. Hai. Ya, bener bener. Ayo. Hai. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum. <laughs> Iya. Lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, eh, lumayan gendeng lah. Iya iya. iya. <laughs> Belum tidak gendeng gendengan. Hmm. Jajal ya, jajal ya. Jajal, jajal. Jajal lah nyanyi nyanyi dewi jajal tak delok sik. Sing usah. Sing usarika katik ngeling-aling maning. Asik. Allah pisan ngalor ngidul mau ngerti gawe gawe ison wero ison mau jongono tapi ya sing usah riko katek aja ngaleng ngaleng mane ya gaya aku tuh gaya oh, alasan ngalor ngidul mau ngerti gawe gawe lo ini langsung tek iso lah <laughs> Kurang Kudu iki iki iki tangan kiwa sing goceki. Oh, nah, ben ben luwes gerakane ben luwes. Yo. Dang, dang. Sing oleh ison tek langsung. Oh, ngene-ngene ya. Ya, eh, ya. Eh, eh, eh, Pak Jakun ngelasi debok eh, ngelasi debok rasa rene. Ya wis. Ah, salah dalang wong debok kae eh, kowe. Jajal. Iya, sari kok katik ngeling goblok. Kene lo Dek, kan terus duyak. Hei. Kok malah kere kene kok. Hei, gak jelas sih mau dhewe. Gak jelas ki lo gak maksudnya jenenge eh, Ison itu sini, Ison. Ison, weru. Hei, ngono. Lah gue ora apa-apa kancane keri no goblok. masalah kan totalitas sih, Nek gak wani tak nih. Eh. Maksudnya tak aku Yuk, masih bersama uh, campur sarinya kita namanya apa kah Mak Mekar Budaya Oke langsung Bapak. saja Ojo nguber saya masih bersama artis sambil pokanya Jawa Timur Yuk ke demen larene